і їм все, що вони роблять, дозволено, узаконено, а решта жінок табору то оті Schwein. Одного разу апель тривав довго, години три на лютому холоді. Марія стояла біля дротяної загорожі. Даша, що була поруч, сказала, що різатиме колючий дріт, щоб допомогти втекти полькам. Стань так, щоб мене не було видно попросила вона Марійку. Марійка намагалась затулити своєю постаттю Дашу, доки та різала дріт. Через годину, коли всі наглядачки стовпилися у протилежному кінці колони, частина полячок втекла через ревір. З'ясувалося, що цих жінок мали взяти на чорний транспорт. Ось через те вони і вчинили бунт. Одна з червоноармійок, завзята і смілива москвичка Петрушина, вчепилася у волосся наглядачки, щоб допомогти жінкам втекти від смерті. Побачивши, що на виручку їй біжить поліцайка, Марійка, недовго думаючи, підставила їй підніжку. Наглядачка впала прямо в калюжу. Марійку піймали, почали бити, вивели за браму і потягли до крематорію. Здоровенна поліцайка штовхнула її у двір крематорію. Марійка заточилась і впала. Почула якийсь скриготом, за нею зачинилась ваш. Піднявши голову, побачила двір крематорію і відчула, як її підстрижене волосся підіймається дибки. Вона все ж таки спромоглась підвестись і стояла, мов закам'яніла. У дворі штабелями, мов дрова лежали трупи голих жінок. На їх худих, посинілих спинах темною фарбою виведено табірні номери. В'язні чоловіки везли тачки, на яких горою було навалено мертвяків. Марія затремтіла від жаху. Вона зрозуміла, що це все. Її спалять живцем, і ніхто навіть не дізнається, де і коли вона знайшла свій гіркий кінець. Тачки котилися в напрямку до крематорію, з якого волував сіро-жовтий з густим смородом дим. Марійка позадкувала до воріт, хотіла відчинити ворота, але вони були на заслові. Тієї ж миті до неї підійшов вартовий з собакою. Що тобі треба? запитав він російською. Ви росіянин? зраділа дівчина. Ні, я Румун, відповів він. Щось у його голосі викликало довіру Марійки. Вона подивилась на нього благальним поглядом. Мені всього чотирнадцять років. Чотирнадцять. Ти розумієш? Я не хочу вмирати. Не маю права. Мене жде мама. Марійка заплакала. Вартовий співчутливо дивився на дівчину, що потрапила в це пекло. Він не став розпитувати, як вона жива опинилась тут. Дістав ключ, відчинив ворота і виштовхнув бідну дівчинку геть. Крадучись поза будівлями, Марійка дісталась свого барака і через вікно в умивальній кімнаті зайшла в спальне приміщення. Де ти взялася? скрикнули її подруги. З того світу відповіла і знеможена впала на нави. На щастя, наглядачка, що надумала спалити її живцем, не встигла навіть роздивитися обличчя дівчини, яка підставила її під ніжку, Через те не впізнала її пізніше. Про все, що трапилось на вранішньому апелі, знала її вірна подруга Даша. Але ця дівчина вміла мовчати. Трилисник. У січні 43-го року, вийшовши з ревіру, німецька антифашистка Лотта побачила, як в неділю жінок одного з блоків примусили марширувати до полудня. Виявилось, що це кара за те, що в їхньому блоці потекли крани. Лутта, дочка німецького слюсаря, згадала, що вдома вона часто допомагала своєму батькові і весь дрібний ремонт по дому робила сама. До цього часу всі слюсарні роботи в таборі виконували есесівці. Про кожну аварію вони доповідали начальству і злість зривали на жінках того блоку, де трапилась аварія. Так було і тепер. Щоб чимось допомогти жінкам. Лотта попросила в есесівці слюсарний інструмент, і не минулої години, як всі крани в блоці були відремонтовані. Підеш працювати слюсарем? запитав есесівець. У мене не вистачає чоловіків. Лутта зрозуміла, що на цій роботі вона зможе допомогти в'язням. Працюючи без нагляду есесівців, вона зможе ходити по всьому табору контактувати з в'язнями інших бараків, а значить, і налагодити зв'язок між комуністами. Їй комуністі з 28-го року, яка всю свою мову святила комуністичній партії, вкрай необхідно було знайти собі надійних помічників. Лотта попрохала польську антифашистку Зосю підшукати їй надійних дівчат серед червоноармійок. Візьми нашу Марію Петрушину, порадила Зося. До війни вона була студенткою Московського медичного інституту, розуміє німецьку мову. За її людяність, прямий характер, всі звуть її Марія Москва. Марія Петрушина привела ще українку Ліду Безногову, табірна кличка Ліда Пушкін, кримчанку, що працювала до війни на залізниці. У таборі цих трьох дівчат німкеню, росіянку і українку прозвали трилисником. Вони мов би, символізували собою дружбу антифашисток різних національностей. По суті, вони стали зв'язковими інтернаціонального кільця. Учасникам руху опору без них було б значно важче налагодити зв'язок між антифашистами і комуністками цих блоків. Перед приходом Гітлера до влади Лотта з Німеччини емігрувала в Брюссель. В концтаборі вона добре знала всіх бельгійських антифашисток. При зустрічі бельгійська комуністка попросила Лотту взяти в жіночу слюсарню Равенсбрюка Фелісі Мартенс, яка у себе на батьківщині в Бельгії була учасницею руху опору. Розумієш, ця дівчина талановита художниця, але хвора на серце. З її здоров'ям вона довго не витримує важкого табірного режиму. Марія Москва і Ліда Пушкін охоче прийняли Феліці в своє товариство. Вони виконували за неї важку роботу. Лише на апель вони являлися у повному складі. Лотта подивилась малюнки Феліці.